Hainbat aldeetarat ez inoan, edo jendea ez menturatzen. Turista frango frantses estaduan berean gelditu dira eta ipar euskal herria erakargari izanez, zer nahi udatiar bada eta ez bakarrik itxasbazterian, barnekaldeak ere baduela tira, erreiten zaukun Daniel Olzomendi, Euskal Elkargoko Turisman Kontseilari Delegatuak. Sifreen aldetik eh, sasonia ona da eta errenginezake usaian agorlan pasten diren gauzak, uh, guai ustailan ere pasatu direnak, erna behita ba, biziki jende uh, etorri da, eta uh, eh, intzinetik reiten ginean eta pentsatzen ginean bezala gertatu da, erna behita jendeek naturarat gehiixot uh, etorri, eta biztan dena ez metatu ere uh, tokietan, behaz hartako da uh, ikusten uh, izan dizten etxe apartamendu edo jita delako horiek, uh, arrakasta hainitzukan handute. Eta jende emendatze hori, ez da ondoriorik gabekoa gune batzuetan arazoak ere sortzen ditu. Nik iranezake ere birusa horrek ez ditela gauzak baitezpada aldatu, behinan uh, eh, akseleratu. Guai, estrategia eh, mailan, pentsatzen ginuena, erren jendea peskat hedatzia, eskoleria mailan, eh, mendietan eta eh, etortzia, birusa horrek gauzak aintzinatu ditu, eta gero mendietan, toki batzutan ere, ikusten dugu zailtasunak, toki horietat, beharko dira, barnekaldian ere pentsatu, navetak gauzak mugatu, hobekio antolatu. Korona birusaren krisiak, behartuko duai, beste antolaketa bat, turista horiek, jarrera egiteko eta eginala arazo guti izaiteko eta turismo jasangahiago baten proposatzeko.